rasulullohning dunyoga kelishi va payg'ambar bo'lishdan ilgarki qirq yil rasulullohning dunyoga kelishi jimi payg'ambarlarning sardori sayyidimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam iron shohi nushirvon hokimiyatining qirqinchi yili makkada yuz bergan fil vaqasining birinchi yili robbiyul avvalning to'qqizinchi kuni saharda makkadagi bani hoshim ko'chasida yorug' dunyoga ko'z ochdi bu oy va kunlar atoqliq diniy olim muhammad sulaymon mansur furi va atoqliq astronom tadqiqotchi mahmud pasholarning inchkilab tadqiq qilishicha milodiya 571 yili 4 oyning 20 kuni yoki 22 kuniga to'g'ri keladi ekan ibn saadning rivoyatida rasulullohning onasi mundoq degan man muhammadni tuqqanda qo'ziqimdan bir nur chiqqandek ma'lum bo'ldi u nur bilan sham qasrlari yurib ketdi imom ahmadmu shuningga yaqin bir hadisni rivoyat qilgan rivoyatlarning xulosasidan qaraganda payg'ambar alayhissalom tug'ilgan kuni uning payg'ambarlik oldin bishoratlari orqa orqadan namoyon bo'lgan eron xon ordisining peshoyonidan o'n to'rt ko'z darizi tushib ketgan majusiylar ibodat qilayotgan atalmish muqaddas o't to'satdan o'chib qolgan sava ko'lining atrofidagi chirkovlar yiqilib dum ko'mtirilib ketgan va orqadilla ko'lning suyi jimib ketgan buni bayhaqiy rivoyat qildi rasululloh tug'ilgan hamon buvisi abdulmuttalibga xabar qilindi abdulmuttalib intayin xushal bo'lgan holda kelib uni kabining ichiga ilib kirdi u kabi ichida allohga duo qildi va shukur sano etdi va muhammad degan ismni tanlab ot qo'ydi bu ism arablarda yo'q deyarlik ism edi va arablarning odati bo'yicha yettinchi kuni xatni qildirib o'tdi rasulullohni o'z onasidan qalsa tunji bo'lib emitgan enik ona abu lahabning ozodgardisi dediki suvayba edi u rasulullohni masruh ismli bir o'g'ilning suti bilan emitgan edi uning oldida u rasulullohning tog'isi hamzi ibn abdul muttalibni emitgan rasulullohdan keyin bani mahsum jamoatidan abu salama ibn abdul saadni emitgan edi bani saad qabilasida avlodlarining shahar ballarida ko'rilayotgan hurulliq tayyor tapliq illatlardan xoli badani teman at muskullari ching kichigidilla arabchaga tili pishiq cho'ng bo'lishi uchun buvoqlarga sahrolardagi enik ona tepib berish arab shahar aholilarining an'anaviy odati edi shunga abdulmuttalibmi rasululloh uchun enik ona izladi va bani sayat qabilasidan bir ayolga emitib berishga berdi bu ayolning ismi halima binti abu zuayb edi halimaning eri horis ibn abdul uzzo abu kabisha degan taxallus bilan mashhur edi rasulullohning bani saad qabilasidagi emildosh bir tuqqanlaridan abdulloh ibn horis anisa bin horis muzofa yoki juzama bin horis va rasulullohning tog'isi horis ibn abdul muttalibning o'g'li abu sufyan ibn horis qatorliqlar bor rasulullohning tog'isi amzi ibn abdul mu bani saad qabilasida emitishga berilganda rasululloh halimaning yenidiki vaqtida hamzining enik onasi uni bir kun miqdori emitib bergan shu jihatdan hamzi roziyallohu anhu rasulullohga ikki tarafdan biri abu lahabning dediki suvayba tarafdan yana biri bani saadlik enik onasi tarafidan emildosh keladi halima rasulullohni imitib berishga olgandan keyin ajoyib g'aroyib barkatlarni ko'rgan biz uni amaliy ahvolni so'zlab berishga taklif qilaylik ibn ishoqning aytishicha halima tuvandagi bayonlarni o'z eg'izi bilan so'zlab bergan u shu vaqtda emitayotgan bolasini ilib eri bilan birga shu qabiladan bir qancha xotin bilan ijaraga emitadigan bola izlab o'z yurtlaridan makkaga qarab yo'lga chiqibdi u mundoq deydi ashu yili qahatchilik bir yil bo'lgan edi biz hamma narsadan ayrildik bizning birla oq moda eshigimiz bor bo'lib man ashu eshakka mindim bizning yana bir tol suv to'shish tugimizmi bor edi ammo alloh bilan qasamki uningdan bir tinim sut chiqsa kimning haqqi quchqimdagi yilqi bolamning ochliqzoridan butun bir kecha ko'z yummadik na mandin na tugidin bovoqning nafsini orom oldirg'udak bir narsa chiqmaydi hammamiz yomg'ir yig'ib yurtimizning ma'murchilikqa aylanishni orzu qilatdik man elqi eshakka minib yo'lga chiqdim ishkimizning uruq ojizligi hamrohlarimizning tez yo'l yurishiga putlakashang bo'ldi bo'lg'ay ular ba'zida o'dirishib ba'zida oldimizda ilgirlab minib oxiri makkaga yetib kelib ijaraga imitadigan bola izlashga kirishib ketdi man bilan birga kelgan ayollarning qaysi birisiga rasululloh to'g'ri qilinib uning yetimligi tilga ilinsa uningdan qochatdi sababi hammamiz bolaning ota onasining ko'proq xayrixohlik kelishini kutadi shunga biz yetim ekan to'l xotin deganning nimaga qurib yetadi deydi o'chiqroq qilib aytganda yetim bolalar ancha xo'sh yoqmaydi mandan boshqa hamrohlarimizning hammasi birdan bu vaqtni imitib berishga ijaraga ilib quchoqlashib minishdi faqat malla qoldim qaytish vaqti yaqinlab qoldi shunga man erimga birga kelgan xotinlar orasida emitishga bola ololmay quruq qo'l qaytishni nomus qilaman buning uchun azbiroyi xudo man berib ashu yetim bolani bo'lsimu akilaymikin deyman dedim u olsang bo'ludi Allah aşı balının sababi bilen bizgi berket ata kılsa acep emez, dedi shuning bilan man berib rasulullohni ijaraga imitib berishga oldim man rasulullohni uningdan boshqa ijaraga imitadigan bola topolmaganligim üç yılla algan idi. Halime sözünü davam kılıp deydi man rasulullohni elib yotoqqa qaytib kelib quchqimga ilib edim mandan sutlar sho'rqirab iqishga boshladi shuning bilan u emib kandı. Arkadan biz birga ilib elik elqi mu emdi Ondan hər ikkilisi uyquğa getdi. Onun aldıda aramımızda uxlayalmaydıq. Mən balı imtivatqan paytda erim tügüyə qarğılı barğan ikən, tügünün əmçəkləri esilib etilğıdak olub getibdi. Şunun bilan u tügünü sığıb əkəldi. Hər xotun ikkimiz içib qandıq. Qorsaqlarımız mı qapardı. Bu biz üçün Məkkədə aramımızda uxlayan rahatlik bir keçi olub qaldı. Hədisi erim mənə, "Biləmsiz Həlimə, siz mübarək bir buvaqqa ana olub qapsız. manmu shundoq bo'lg'ayti ilohim dedim andin eshak uloqlarimizga minishib yurtimizga ravon bo'ldik man hilqi oq eshakka minib rasulullohni tutib o'ltirdim alloh bilan qasamki man ularning hammasini eshib ketdim hatto safardosh ayollar ey halima eshib ketginiga qara bizni o'ylabmi qo'ysangchi mahaldin minib chiqqan modi eshkang musha emasmi deydi man ha shu cho'qim shu deydi ular azbiroyi xudo Әжіба оның ешкіге жан кіріп қапта, дейшетті. Шында қылып, ақыры юртымыз бәні сәәт зімініғы қадам бастық. Аллах білән қасам ки, ер юзіде біздің зімініміздәк құрғақчылық вә қәәтчілік зімінінің барлықыны білмейттім. Лекен, біздің қойларымыз ашу күндін итибаран қосақлары тоқ, әмчеклері есілген алда қайтып келедіған болды. Еч кімнің қойдын әмәс, әтта төгісідің мұ бір темім сүт шықмай васа. Біз қойларымызды сығып ішеттік. Әтта қолым қошынлар podachilarga ey sizlarni qo'ylarni halimining qo'ylari o'tlagan yerda o'tlatsanglar bo'lmamdi deb taplashgan bo'lsimi kechligi yanala ularning qo'ylari och emchaklari qaqash qaytib kelatdi bizning qo'ylarimiz qo'rsoqlari qapargan emchaklari esilgan holda qaytib kelatdi biz toki rasululloh ikki yoshga to'shib bizdan ayrilgan qadar alloh taoloning alohida fazli ehsoniga doil bo'lib turdik rasululloh boshqa bolalarga o'xshamaydigan darajada tez cho'ng bo'lgandek qiladi Hatta u ikki yoshiga to'shmay turib cho'p cho'ng bola siniga kirib qoldi halima yana mundaq deydi shuning bilan biz rasulullohni ayirib bo'lgandan keyin Makka ga onasining qishig'i ilib keldik vaholanki biz uning barkatlarini ko'rib turgan bo'lg'achqa uning qishimizda davomli qilib kelishiga to'limi tashna edik shunga biz uning onasiga gap qildik va o'zim shaxsan o'g'limizni o'ptaroq cho'ng bo'lg'icha yenimizda qo'ysangiz Men uningga makkaning vabo kesilining tegib qolishidan ansirayman dedim va oxiri uni qaytirib elib chiqib ketishga qoyil qildik mana mushundoq qilib rasululloh bani saat diyorida turib qoldi hatto to'rt besh yoshlarga kirvidi ushtumtut uning ko'kirki yerilish vaqasi yuz berdi imom muslim anas roziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundoq deyilgan rasululloh bir kuni bolalar bilan o'ynayotdi jibril alayhissalom kelib rasulullohni tutqanchi yiqitdi va ko'kirkini yerib yuragini sirtqa oldi va uningdan kallak lahtiqanni chiqirib tashlayitib bu sendiki shaytonning nasibasi edi dedi ondin uni oltin dosqa silib zamzam suvi bilan yuvgandan keyin o'z joyiga qaytirib emlibatdi buni ko'rgan bolalar rasulullohning enik onasining qishig'iga yugurishib kelib muhammadni birisi o'ltiribyapti deb xabar qilishdi ular uchqandek yugurishib kelsa rasululloh allaqachon o'shidan ketgan holda rangi ro'yi samondek sarg'ayib yotibdi bu shu vaqadan keyin halima rasulullohning kutilmagan hodisga uchrab qolishidan onasi oldida yuz kelolmasligidan ansirab makkaga akirib onasiga topshirib berdi shuning bilan rasululloh olti yoshga kirganga qadar onasining tarbiyasida bo'ldi shu kunlarda rasulullohning onasi omina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhini aslab uning yasribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi shu kunlarda rasulullohning onasi omina oxiratga safar qilgan marhum erining ruhini aslab uning yasribdagi tuproq beshini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldi shunga u yetim o'g'li muhammad alayhissalomni va dediki ummi aymanni o'ziga hamroh qilib 500 kilometrdek musofirni nishonlab makkaga yo'lga chiqdi abdul muttalibmi bu dili sunuq kelinga mahram bo'lib birga chiqqan edi omina madinada bir oy turgandan keyin qaytish taraddudida turganda uningga ushtumtut ig'ir kasal tegdi u yo'lga chiqqandan keyin kesila borgan sir ig'irlab makka bilan madina orliqida abuva degan yerga kelganda oxir bo'lolmay o'lib ketdi kuyimchan bo'g'i tarbiyasida omina abuvaga dafni qilib qo'yilgandan keyin abdul muttalib rasulullohni ilib makkaga qaytib keldi uning ko'nglida qalb jaroiti qayta yangilangan bu musibatdor navrisiga nisbatan esdoshliq va ich og'irtish tuyg'usi aslab oshmoqda edi Шуңа у у оғылларының hech qaysi ko'rsatmagan illiqligini mush nevrisiga yetkazatdi. Ва uni peshonasiga putilgan yolg'izlikqa tashlab etmasdan, balki hamma bolalardan yuqori o'rin qo'yatdi. Ibn Isham mundaq deydi. Kabi soyasida Abdul Muttalibga atab ko'rib silib tayyorlanadi. Abdul Muttalib ko'rpiga chiqquncha uning o'g'illarining hammasi ko'rpining o'pchorisida o'ltirib turadi. Atisiga hurmat bajo keltirish uchun hech kim uning besatiga qadam bosmaydi. bu chog'da rasululloh hali cho'ng bo'lib qolgan bo'lsimi u buvisining oldi keyinda o'ynaqshib kelib ko'rpiga chiqatdida uning tog'isi uni otasining ko'rpisidan yiroq qilayotmoqchi bo'ladi bu chog'da abdulmuttalib bu bolamni men bilan o'ltirib qo'yinglar alloh bilan qasamki bu balamda cho'qim bir xislat bor deydi ondin rasulullohni firosh ustiga uchqig'a ilib o'ltirib usti boshlarini siylab uning o'yin harakatlaridan suyunib o'zirlanadi va uni suyib hidlaydi rasululloh 8 yoshga kirib 2 oy 10 kun to'shib Boğusu buvisi Mekke'de alemden olamdan o'tdi va jon uzish oldida bu navrisiga uning dadısının kan qayrinishi abu tolibning kepil bo'lishini tavsiya qilib ko'z yumdi chunki Abdullah bilan abu tolibning onasi bir edi abu tolib o'z qarindishining o'g'lining haqqini haqiqiy ravishda ado qildi abu tolib uni o'z bolalari qo'shib oldi balki öz o'z mı çağırarak ko'rdi u rasulullohni alohida hurmatlaydi va qadrlaydi qirq yildan ko'proq vaqtda rasulullohning peshini ko'tarib va uning himoya to'nini yepib boshqalar bilan rasululloh uchun do'stlashib rasululloh uchun adovatlashib keldi buning bir qismi o'z navbatida bayon qilindi rasululloh bilan suv tilash ibn asokir jalham ibn arfatadin naql qilgan bir hadisda jalham ibn arfata mundoq degan man bir navbat makkaga kelgan edim u vaqtda makkiliklar intayin qahatchilik ichida ekan bir kuni qurayishlar ey abu tolib vodimizda qurg'oqchilik yuz berib ahli avlodlarimiz ocharchilikda qoldi suv tilab bergan bo'lsang deyishdi shuning bilan abu tolib chiroyi vasli go'yo yomg'irdan keyingi quyoshdek nurona uchiq chiroy bir bolani ilib chiqdi uning atrofida bir qancha bola birga o'ynayotdi abu tolib elqi o'g'ilni qo'liga ilib dummisini kabiga choplab qo'lini egiz ko'tarib allohga iltijo qildi ko'k osmonda bulutning qarsimi ko'rinmaydi birdilla u yoq bu yoqlardan parcha parcha bulutlar kelib qora bulutga o'zgarib havo guldirlab chaqmoq chiqib yomg'ir yog'ishga boshladi va birdamning ichidala makka vodiysi iqin bo'lib oqdi shahar qishloq hammasi ko'klamga aylandi rohib buhayro payg'ambar alayhissalom 12 yoshga kirganda abu tolib uni shamg'a tijoratga birga elib chiqib busra degan joygacha opardi busra shamg'a tavazimin bo'lib Huranning кириш eg'izi edi. Huran шу mazgilda Rumliqlarning ishg'oliyati ostidagi араб zaminlarining bir qismi edi Ва bu shaharda Buhayra nomi bilan mashhur Jirjis ismli bir rahib bor edi. Tijorat karvoni shaharga tushgandan keyin rahib karvonning oldiga chiqib kutib oldi. Uningdan ilgari bu rahib тала tuzlarga ancha chiqib qolmaydi. u karvonkilarni orlab yurib rasulullohga sap silib qaradi va uni o'zining kitobidagi tunishtirishga silishtirib tunib olgandan keyin rasulullohning qo'lini ching siqib turib bu bola butun olamlarning xo'jisidir buni olloh odamlarga payg'ambar qilib avatidi dedi abu tolib buni qandoq bilasan devidi rohib sizlar domondan oshqondan tortib birmi tosh tikan qolmay hammasi sajdaga bosh qo'ydi bundoq martaba faqat payg'ambargila iltifot qilindi uning ustiga man uni qo'lining o'xrak ko'mirchigining ostidagi payg'ambarlik muhridan tunib oldim bizning kitoblarimizda ana shundoq tunishtirilgan dedi va abu tolibdan rasulullohni shamga oparmaslikni uningga yahudiylardan hezi bo'lishni o'tindi shuning bilan abu Talib rasulullohga chakarlardan birini qitib makkaga yo'lga silib o'tdi fujjar urushi payg'ambar alayhissalom 15 besh yoshga kirgan yili quraysh va kanona qabilalari bilan qays e'lon qabilalari o'rtasida urush portildi urushqa quraysh va kanona tarafdan peshqadam nopozliq shaxs harib ibn umayya qo'mondonlik qilgan edi atiganlik birinchi maydon jangda qays e'lon taraf ustunlikni egalladi tushlikdagi ikkinchi maydon jangda quraysh va kanona taraf qays e'lon tarafni mutlaq ustunlik bilan mag'lub qildi bu qatimqi urushda haram zimini va harom oylarning hurmati oyoq osti qiling'achqa bu urush fujjar ya'ni gunohkorlar urushi deb ataldi payg'ambar alayhissalommi bu urushga qatnashgan va tog'illarga o'q raslab bergan ekan xayriyat uyushmasi urush oxirlashgandan keyin shu yili zulqada 11 oyda oyda makkada xayriyat uyushmasi qurildi uyushmaga quraysh qabilalaridan bani hoshim jamoati bani muttalib jamoati va bani taym jamoatlari qatnashdi va bu uyushmaga a'zo qabila va aymoqlarning mas'ullari yuqori martabaga ega nopozliq arbob abdulla ibn jadonning qo'rosiga yig'ilib mayli makkilik mayli yaquyurtluq har qandaq bir odam makka davasida zulmga uchirsa a'zo qabilalar hammaylan birdek zulmga uchirg'ish taraf turib haqni o'z joyida qaror topqizishga kelishim imzolashdi va kuchlik ahdi paymon berishdi bu uyushmaga payg'ambar alayhissalommi qatnashgan u payg'ambarlik sharafiga erishgandan keyinmi abdulla ibn jadonning qo'rg'usida bir uyushma qatnashgan edi bu manga nisbatan qizil tugidimi kattaroq ish bo'lgan edi ammo hozirmi ana shundoq ishlarga chaqirilsam albatta ovoz qo'shaman degan edi uyushmaning asosiy nishoni hamma odam o'z tarafdorini qo'llashdan kelib chiqqan koni tarafbozlik iqimiga qarshi turish aytishlariga qaraganda bu uyushmaning qurilishiga mundaq bir ish sabab bo'lgan ekan arablarning zubayda qabilasidan bir kishi makkaga ma'lum miqdorda mol mato akilib qurayshlarning bani sahmi jamoatidan os ibn voil degan kishiga sotgan os ibn voil eliq kishining haqqini darhol bergili unmay uni keyniga surib turib olgan shuning bilan u o'zining ittifoqlashiri bo'lgan abduddor mag'zum juma sahmi va adi jamoatlardan uning haqqini ilishib berishga yordam so'rgan bo'lsa-mu ularning hech qaysining kori bo'lmagan shunga u makkadagi abul qubays teg'iga chiqib butun ovozi bilan tovlab o'zining zulm uchirganligini mazmun qilib she'r ashyolarni o'qig'il turgan buni zubayr ibn abdul muttalib o'qib bu odam bilan hech kimning kori bo'lmag'ini nimasi deb shu to'g'riliq yo'l mingib oxiri yuqorqi jamiyatlarning cho'nglarini yig'ib mazkur uyushmani qurishga yetakchilik qildi Ondan uyushma a'zolari hammaylan biroqli berib os ibn voildin eliq kishining tutib qilingan haqqini elib berdi jafoliq hayot payg'ambar alayhissalom yoshlik davrining dastlabki mazgillarida biror kasb va yoki muqim bir hunar bilan shug'ullangan emas biroq uning bolalik davrida bani saat qabilisida keyincha makkada bir qancha qaratpulga ijaraga qo'yib beqib berganligi to'g'risida hadis bor u 25 yoshga kirganda hadichaning meli bilan shamg'i tijoratga chiqqan ibn ishoq mundoq deydi hadicha binti huvaylid makka davasida yuqori obro'ga ega zardor xotin edi u tijoratga ipi bor kishilarni yollab ishlatadi va sherik tijoratni qiladi demisimu qurayishlar umumyuzlik tijorat bilan turmush kechiradigan xalq edi bu ayol rasulullohning rostchil samimiy oqko'ngil va esil axloqli kishi ekanligini anglab uningga odam avatdi va o'zining chakiri maysar bilan shamg'a mol chiqib savdo setiq qilib kirsa uningga boshqalarga bergandan ko'proq haq bersam degan taklifni berdi shuning bilan rasululloh bu ayolning taklifini qabul qilib uning maysar ismli chakiri bilan nurg'un mol mulklarni ilib tijorat bilan shamg'icha ilib bordi rasulullohning hadijaga o'ylanishi payg'ambar alayhissalom sham safaridan qaytib keluvdi hadicha avatgan mollarining oldin qitimdiki qaraganda bexatar ham foydasi ko'p bo'lganligini ko'rib rasulullohga ketib qo'ygan chakri maysaradin yo'l bo'yi rasulullohdan sezgan xushquy mijozlik go'zal axloqliq fikri o'tkir gap so'zi o'rinliq va to'g'ri yo'l tanlashdak oliyjanob fazilati va favqulodda iqtidor egasi ekanligini anglab go'yo uzundan beri yo'qitib qo'ygan narsasini to'satdan tepib olgandekda bo'lib qoldi va bir xil shirin o'y xiyolga botdi makkada atoqliq boyvachchalar va yurtbeshi mutavarlar uzoqdan beri uning bilan to'yilishga lav tishlab yurishgan bo'lsimi hadicha ularga ma'qul bo'lmay kelgan edi shunga u ko'nglidagi bu o'yini yaqin do'sti nafisa binti maniyaga aytdi nafisa kelib rasulullohga hadicha bilan turmush qurish to'g'risida gap ochdi rasululloh buning qo'shildiganligini aytdi va tag'inlarni xabarlantirdi shuning bilan rasulullohning tag'inlari hadijaning tag'inlari yeniga berib xaridorlik qildi orqadilla to'y murosimi o'tkazildi murosimga bani hoshim jamiyati va muzar jamiyati aymoqining kotillari hammasi qatnashdi to'y rasululloh shamdan qaytib kelib 2 oydan keyin o'tkazilgan edi rasululloh 20 tuguni to'yliq mahriga otidi bu chog'da hadicha 40 yosh jamusida bo'lib o'z qavmi jamoatining ayollari orasida esl nasab iqtisodiy ahvol va aql farosat jihatda hammadan ustun turadigan ayol edi shuning bilan u rasulullohning tunji nikohiga olgan ayoli bo'lib qoldi va toki hadicha olamdan o'tganga qadar rasululloh uning ustiga yana biror xotin elib qo'sh nikohliq bo'lmadi payg'ambar alayhissalomning balalarining ibrohimdan boshqasi Xadijadan dunyoga kelgan Xadija avval rasulullohga qosim degan o'g'ilni tug'ib bergan edi payg'ambar alayhissalom ashu balasining ismi bilan abul qosim deb taxallus qo'llangan ondan keyin Zainab, ruqiya ummu kulsum Fatima va Abdullahni tug'ib berdi Abdullah, tayyib va tohir deb atiladi. ya'ni obdon va pokiz degan ma'nida o'g'illarining hammasi kichik holida o'lib ketgan ammo qiz farzandlari islom davriga musharraf bo'lgan va musulmon bo'lgan bo'lib boshqa musulmonlar bilan birga hijrat qilgan afsuski ularning hammasi rasulullohning hayot vaqtida olamdan ketib qoldi faqat fotimala rasulullohdan qilib olti oydan keyin o'lib ketdi kabining isloh qilinishi va yarashtirish masalasi payg'ambar alayhissalom 35 yoshga kirgan yili qurayishlar kabini yangilab solmoqchi bo'ldi chunki u ismoil alayhissalomning zamonidan tortib üstü uçuq odam bo'yidan egizrak taxminan 9 gaz egizlikda qo'pirib qo'yilgan bo'lg'achqa ko'p qatim o'g'ri yolg'onlar uning ichidagi mol mulklarga sovuq qo'l tekkizish ahvollari ko'rilgan shuning bilan birga yana kaba qadimiy qurilish bo'lg'achqa kelkun va bo'ron chopqin qatorliq tabiiy ofatlarning hujumiga uchrab har jihatdan ko'nrab tomlari chop ketishga boshlagan bo'libmi mushu yili rasululloh payg'ambar bo'lishdan 5 yil ilgari makkada cho'ng kelkun ofati yuz berib kelkun kabaga udul kelib tushgan bo'lg'ashqa kaba yiqilib tushkida tasli qoldi shunga qurayishlar kabaning kishilar qalbidagi o'rnini ko'zda tutib uni yangilab selishga bel bog'ladi va uning qurilishiga olon yo'l bilan topgan mollarni sarf qilish zino harom jazonixo'rlik va kishilarga zulm silish yo'li bilan qo'lga kelgan mollarni qat'iy yaqin keltirmaslikka kelishdi ular kabini yiqitishdan ayminib hech kim avval qo'l tekkizishga urinmadi oxiri bo'lmay bani mahzum jamoatidan valid ibn mug'ira dastlab qilib yiqitishni boshlab berdi ondin uning g'ayri ahvolga yo'liqmaganligini ko'rib boshqalarmi yiqitishga kirishdi shundoq qilib ular kabini oxiri ibrohim alayhissalom tutgan o'lig'icha yiqitdi ondin qurishqa tutish qilib kabi tomlarini bilishib qabilalar aro ayirib ilishdi natijada har bir qabila ayrim ayrim tosh yig'ib qurilish qilishga kirishdi qurilishning texnik ishlarini Rumluq Baqum ismli bir qurilishchi boshqardi. Qurilishning temi ko'tarilib, Hajarul Aswadning o'rniga chiqib edi. Ular Hajarul Aswadni o'z o'rniga elib qo'yish sharpini talashib, ixtiloflashib qoldi. Talash tortish 4 kun davomlashib, yuqori pallaga ko'tarildi. Hatto qonliq to'qinishga aylanib, Aram zimini bulg'ang'ini tas qoldi. Biroq Mahzum jamoatidan Abu Umayya ibn Mughira ular ixtiloflashayotgan kunlarning birida hozir mushu holatda masjid darvozasidan kim birinchi bo'lib kirsa va shu ayirib qo'ysa qandoq degan taklifni aytib edi uningga hammaylan qo'shildi allohning irodasi shundoq bo'lsa kerak masjid darvozasidan tunji bo'lib kirgan kishi muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'lib qolishini kimmi bilsin ular payg'ambar alayhissalomni ko'rib bu degan amin uningga biz rozi voy muhammad keldi deb to'lishib ketdi payg'ambar alayhissalom ularning yeniga kelib ahvolni uqqandan keyin bir dona rido ya'ni arablarning tosh kiyimini topdida hajarul asvadni uning o'ttirisiga qo'ydi ondin talash tortish qilishayotgan qabilalarning boshliqlarini ridoning atrofini tutqizib ko'tirishga buyurdi ular nihoyat rozimanlik ilkida hajarul asvadni asli o'rniga opardi payg'ambar alayhissalom uni o'z qo'li bilan hozirgi joyiga ilib qo'ydi o'shundoq qilib masala jamoatchilikning ko'ngildagidek hal bo'ldi qurilish davomida qurayishlar to'plagan pokiz mablag' kamlab qolg'achqa ular kabining shimoli tarpidan olti gazdek yerni tomning sirtida tashlab qo'yishdi bu yar hijriy to'soq va hatim so'qma tom deb ataladi va kishilarning xohlagancha kirib chiqib yurmasligi uchun kabi binosining darvozasini yerdan ustun qilib o'rnatishdi va qurilishning egizligi 15 gazga yetib edi ichiga 6 to'rik o'rnatib ustini yopdi shuning bilan kaba taxminan 15 gaz egizlikda tik to't bo'lon shaklda putib chiqdi hajarul asvat o'rinlashtirilgan tom bilan uning qarshi tarafidagi tomning uzunligi 10 metr bo'ldi hajarul asvat tavobgoh ziminidan 1 metr 50 santimetr egizga o'rinlashtirildi va darvoza o'rnatilgan tom bilan uning keyindagi tomning uzunligi 12 metrdan butib chiqdi darvoza yer yuzidan 2 metr egizlikka bekitildi binoning sirtidan tuvanki tarafini egizligi 25 santimetr kengligi 30 santimetr keladigan bino huli pashtiqi o'rab turdi bu joy hozir shozirvon ya'ni panjira deb ataladi bumu ham baytullohning asli o'li edi lekin qurayishlar u yerni tashlab qo'yib bino temini nepizra qilib ishlagan rasulullohning payg'ambar bo'lishidan ilgirki hayotidan umumiy xulosa payg'ambar alayhissalom kichkidilla insonlarda bo'ladigan alohida yaxshi fazilatlarning hammasini o'z vujudiga mujassamlashtirgan u fikrining o'tkirligi va nazariyasining ilmiyligi aql parosining cho'nqurligi tafakkurning to'g'riligi va tadbirning donoligi bilan hamma jihatlarda ulgu bo'lishga arziydi u o'zining jimg'ur kamso'z kayfiyatini fikr qilish xiyol surish tafakkurni cho'nqurlashtirish mavjudiyatning haqiqiy mohiyatini tahqiqlashga ishiltatdi u yana o'zining fan va uchuq yo'ruq tabiati bilan hayot sahifalarini va avom xalqning ahvolini inchiklab kuzatib ularning yomon bo'lgan odatlardan qo'l uzgan edi va yoki o'zini tortgan edi u o'zini tutib olgan asosda al jamoatchilik bilan aralashib yaxshi ish yaxshi faoliyat bo'lsa aktiv qatnashadi bo'lmasa o'zining yolg'izlik qo'rg'iniga qaytib kirib yomon axloqsiz ishlardan mudofialanadi shunga u aroq ichmaydi butlarga atab zabhiy qilingan hayvonlarning go'shini yemaydi but haykallar uchun uyushtirilgan hayit bayram va murosimlarga qatnashmaydi balki u kichkidilla bu yolg'on ilohlardan nafratlanadi hatto uningga mushu butlardanmi o'z ko'rinadigan biror shay yo'qdek qiladi hatto uning lat uzzaning nomi bilan qilingan qasamlarni anglab qilishgimi roziligi yo'q edi shunisi aniqki mubodo nafsi ammora ya'ni yomonlikqa boshlag'uchi nafsning xohishlari uningga dunyoning bir qism muzir alovatlariga ko'z yugurtishga harakatlantirib ba'zi nachar odatlarni chiroyli ko'rsatsa ravo ko'rib qolg'ili moyil bo'lsa birdilla allohning inoyati ya'ni allohning ko'ngil bilib muhofizat qilishi aralashib rasulullohni undoq nomuvofiq ishlardan to'sib qoladi ibn asirning rivoyatida payg'ambar alayhissalom man umrimda faqat ikki qitimla jaholiyat davrining noto'g'ri faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lgan edi lekin ikkili qitim alloh mening maqsadimni amalga oshirmadi uningdan keyin man undoq ishlarni ko'nglim keltirmadi oxiri alloh meni o'z elchiligi bilan hurmatladi bir kechisi makkaning yuqori tarafida man bilan birga qo'y boqadigan qo'ychi bolaga mening qo'yimga qarab qo'ysang man makkaga kirib yoshlar bilan kechilik o'yin bazmidan bahr ilib chiqqan bo'lsam devidim u shundoq qilay dedi shuning bilan man makkaga qarab yo'l oldim va makkaga kirishimgila ko'chaning beshidagi birinchi uydan nag'mi navoning ovozi anglandi bu nima gap deb so'rasam ular paloni pustoniga uylanibdi shularning to'y kechiligi deyishdi shu chog'da mening muzika anglay deb o'ltirganim esimda lekin alloh uni manga anglatmabdi man uxlab qoptiman ertasi quyoshning tapti ustimga tushganda andin uyg'onib toqqa qaytdim qo'ychi hamrohim aytivdi bo'lgan ahvolni so'zlab berdim shuningdan keyin yana bir kechasimu haliqi hamrohimga yana topilab qo'yib makkaga kirdim bu kechasimu oldin qitimqiga o'xshash yana uxlab qoptiman shuning bilan undan keyin undoq noto'g'ri ishlarni iroda qilmadim degan imom buxoriy jabir ibn abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytdiki kaba qurilish qilayotganda payg'ambar alayhissalom tog'isi abbos bilan jiddiy tosh tashyotdi abbos payg'ambar alayhissalomga uchongdagi yepinchongni mo'ranga qo'yib olsang tosh og'ritmaydi dedi shuning bilan payg'ambar alayhissalom abbosning qilib edi shu on hushidan ketib yerga yiqildi va ko'zlari osmon tarafga chakchiyib holidan ketdi birdamdan keyin o'shiga kelib yepincham yepincham deb kiyimini beliga tangdi yana bir rivoyatda shuningdan boshqa hech qandaq o'rinda payg'ambar alayhissalomning avrati ichilib qolgan emas deyilgan payg'ambar alayhissalom qavmiy jamoati ichida xushfe'lligi axloq fazilati va isl odatlari bilan to'lingan u odamgarchiligi yaxshi axloqi go'zal qo'shindorchiligi yaxshi mijozi yiqimliq tili totliq ko'ngli tuz tabiati muloyim hibbat numusliq kang qo'l yaxshi ishlarni ko'p qilishga omiroq ahdisida turadigan omonatga vafo qiladigan katta zot edi hatto ular payg'ambar alayhissalomdagi yaxshi odatlarni va rozi bo'lishga tegishli xislatlarni ifodalash yuzasidan uni amin ya'ni ishonchiga yaraydigan deb atab olishgan edi qisqasi rasululloh mo'minlarning onasi hadicha roziyallohu anhu aytgandek ig'irchiliklarga bardoshlik beradi yo'qsillarga yordam qiladi mehmonni yaxshi kutadi va zulm uchirganlarning haqqini erishib beradi دعوت عيوني توصل غناك كفر مرغى قيل جبيل نور شات خان رسول الله وش بيوت